skönner där han skuttar med ett skratt ur sin säng Solen står på Orrberget, sunnan brusar han valsar över Sjösala äng Hör min vackra visa, kom sjung min refräng Färnan har fått ungar och dyker i min vik Ur alla gröda dungar för spinkarnas musik och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol Rönnerdalen virvlar sina lurviga ben under vita skjorten som viftar kring vadorna lycklig som en lärka ut i majsolens sken sjunger han för ett ekorren som gungar på gren Kurre, kurre, kurre, nu dansar Rönnedal Koko, och göken ropar ut i hans gröna dal och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, vandelblom, kattfot och blåviol Rönnedalen binder utav blommor en krans binder den kring håret Det gråa och rufsiga valsar in i stugan och har lutan till hands Väcker frun och barna med drill och kadans Titta ropar ungarna, pappa är en brud Med blomsterkrans i håret och natt skjorta till skruv och se så många blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol Rönnerdal är gammal men valsar ändå Rönnerdal har sorger och många bekymmer Aldrig får han rasta, han får slita för två klarar livet kan ingen förstå Ingen utom färnan i viken hon som dök Och ekorren och finken och vårens första gök Och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen Gullviva, mandelblom, kattfot och blå Sjösala vals kallas ibland för Rönnedals polska och i mars 1942 sjunger Evert Taube själv in den. Skådespelaren och sångaren som får en alldeles speciell plats i våra hjärtan trots att många tror att han bara seglar, dricker och sjunger sånger på krogen den gyllene freden i Stockholm.